Taj. Hoćeš ti mene čuvat ovdje cijelo vrijeme? Ja ću ja Dobro? ja ponovno. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد دراجي بوشتوني ili draga braćo i poštovane sestre. Kao prvo jeste svi na broju večeras ovdje. Svi ste na broju inšala i tako i tako, jel da? Hajren inšala. Bilo je predviđeno da ja ostanem ovdje sutra sa vama do izajacije. jel da? Ali učinio sam neke promjene u planu, tako da hteo sam da sa vama popričam večeras malo otvorenije i zapravo he? Htio sam da sa vama večeras malo otvorenije popričamo i da kroz večerašnji, hajde nazovite ga ders, jel da, mada bi ja to nazvao kroz večerašnji nasiha, inša Allahu Teala, otvoreno, bratski popričamo oko nekih stvari koje bole vas, a pogađaju nas. Je tako? Vas bole, a nama izazivaju traume i stresove. To i tako treba biti jer muslimani su kao jedno tijelo, kako kaže poslanik Alihi Sratu Sran, u hadisu kojeg ste vi sigurno mali milion puta čuli, je tako? Pa ponovit ćemo ga za milion i prvi put, je tako? Da su muslimani poput jednog tijela. Ako se jedno, jedan dio ili jedan organ toga tijela razboli, onda cijelo tijelo bilo pogođeno nesanicom, onom drhtavicom i da i temperaturom. Pa znači, ja sam već ovdje dva ili tri dana, vjerujte mi, temperatura na <laughs> non stop drma. Znači, također i ona treskavica, jel da? Treskavica, kako se kaže, namo sad sam rekao na... Groznica, žizak da Allah, sad sam rekao. Groznica, ti znaš makedonski jezik? Maša. I zato je potrebno da budemo maksimalno otvoreni, jer vjernik ako nije maksimalno otvoren sa svojim bratom, neće uspjeti doći do rezultata. Znači, nemoj sada da prilazimo u nekim meselama, ono, kao što smo odveć navikli, kile okan, znači rekla, kazala, desilo se to, jel da, i nemojmo da u svojoj vjeri glavni rivaje, znači kod ulema ehlu sunna o džema'a ili kod muhaditha ima nekih ličnosti ili postoje neke ličnosti koje nije potrebno istraživati po pitanju njihove vjerodostojnosti. Znate da u nauci hadisa postoji nešto što se zove al-đerhu wa ta'adi ili valorizacija ličnosti čovjeka. To jest da iz njegove ličnosti izvadimo sve ono dobro i izmjerimo sve ono što je loše, pa da damo svoj sud, da li je taj čovjek zaista kompetentan da prenosi hadis poslanika ali sratu sram ili nije. Je tako? Da nađemo njegove mahane i da ukažemo na njegove dobre osobine sve u cilju da očuvamo din, da očuvamo vjeru pa bi neko od e, učenjaka rekao za određenog čovjeka, ovaj nije sika, znači nije povjerljiv. Dobro je on je sad dug, znači možemo ga prihvatiti od prilike, nije lažljiv, to je najvažnije. Ali povjerljiv sigurno nije, jel da? Za nekog bi rekli, ovaj se rivajat od ovoga ne prihvata, u toga je vrijeme, zamo, vrijeme zabolio zub, jel da? u tomu je vrijeme izgorela kuća i nešto tome slično. Znači, ulema Islama je vodila računa čak i o tim najsitnijim i najmanjim detaljima u kojem se nalazio taj čovjek da bi znali šta, da li će od njega prihvatiti rivajat ili ne. I zahvaljujući toj metodologiji rada, gospodar nam je subhanahu wa ta'ala sačuvao ovaj din onakav kakav jeste. Zato imamo Buhariju sa kojim se ponosimo, imamo imamo muslima sa kojim se ponosimo i imamo ostali, ostale učenjake ili ahlul hadid sa kojima se i kako ponosimo, jel da? Međutim, znači kada bi se jedan od ravija, recimo Jahja ibn Ma'in, jedan od najpoznatijih ravija u tom lancu hadijske tradicionalne nauke, kada bi se on pojavio, nije postojala nikakva potreba da se provjeri vjerodostojnost hadisa. Znalo se da je čovjek 100% povjerljiv, čim se njegovo ime pojavljuje, znači to je bila tačka. Jel da to je bila tačka? Ajde da vam sada kažem prije nego što pređem na ono što sam želio, sad mi pada na pamet, da su Jahe ibn Ma'in i Ahmed ibn Hanbel bili prijatelji, braća u vjeru jedan i drugi veliki vjerski autoriteti. I kad su se u jednom istom trenutku zatekli u jednom mežđidu, vidjeli su čovjeka koji pripovjedna hadise. I kaže, ovo je, kaže, lanat, kaže, od Ahmeda ibn Hanbela i Jahje ibn Me'ina. Pa se Ahmed ibn Hanbel okreće Jahji, kaže, ovo je, kaže, čuo tebe. <laughs> Jahje mu kaže, ne vallahi, kaže, zar nije čuo tebe? Kaže, nije. Pa su ustali oboje i pitali ga, kaže, čovječe, kaže, od koga si ti čuo, kaže ovaj hadis? Kaže, od Ibn Hanbala i od Jahe Ibn Meina. Kaže, pa mi smo Ibn Hanbala i Jahe Ibn Meina. I on je rekao, je jadnici, kaže, zar ste vi jedini Jahe i jedini Ibn Hanbel na svijetu? Znači, ima nešto što se u hadiskoj nauci zove silsiletu zehebije. Zlatni lanac. Kako se zove to? Zlatni lanac. Znači, dakle, zlatni lanac u kojem postoji ta i ta ličnost, zašto se zove zlatni lanac? Onda nije potrebno provjeravati vjerodostojnost tog lanca. I zato smo, Allahu hvala, do nas je dostavljen ovaj din onakav kakav jeste. Znači čisto od novotarija, jel da čisto od nekakvih, što kažu ono Arapi, huza'abalata, jel da od nekakvih izmišljenih legendi i ono stvorenih mitova koji su rezultat onog e, kretenskog e, uma ljudi koji ne žele dobro Allahovoj vjeri i sunnetu poslanika alihi sratu wasalam. Znači, dičimo se i ponosimo se ovim zlatnim lancem i svim učenjacima koji su nam dostavili din ovakav kakav je. Međutim, ima učenjaka, velikih pobožnjaka, koji su ostavili duboki trag u islamu, a od kojih se hadis ne prihvata. Znate, ko, dajte, znate li jedno veoma popularno ime u islamskoj historiji, koji je bio jedan od najvećih pobožnjaka, najvećih učenjaka, <laughs> na vrijeme, na vrijeme, jel da a od kojega se pri, ne prihvataju rivajete. Ne zato što je bio loš haša od kella, ne zato što je bio opak, već jednostavno zato što nije mogao da ponese taj teret vjerodostojne, vjerodostojne e, predaje iz ovog ili onog razloga. Znate li od koga se ne prihvataju rivajete? Veliki čovjek, veliko ime. To je Hasan al-Basri, rahimahullah. Znači, to je Hasan al-Basri, rahmetullahi ale. I ne vjerujem da ima među vama ovdje neko ko nije čuo za Hasan al basri Znači, on je čas bio, e, izašao je iz porodice koja je bila direktno povezana čak i e, sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Znači, iz kuće Ebu Bekra, preko one linije njegove kćeri Esme, bint Eba Bekr radijallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Je tako? Međutim, Hasan el Basri, rahmetullahi alaih, pored svog znanja, pored svog njegovog, e, bogobo, e, njegove bogobojaznosti, jel da, pored onog njegovog velikog e, zalaganja za islam i njegovog džihada u borbi protiv e, tirana, jel da, Hasan el Basri je imao kod sebe osobinu tedlisa. Tedlis je kada čovjek miješa između rivajeta. I kada sami rivajet nenamjerno, nenamjerno zbog nedo, nedovoljne dobre memorije i preciznog prihvatanja rivajeta, on izokrene značaj. I to se zove tedlis. Hasan al-Basri je u nauci hadisa poznat kao mudelles ili mudellis. I od njega se zato ne prihvataju rivajeti. Jel me razumijete, braćo? Svatate me. Zašto, govorim, zašto vam govorim ovo? Ako, te od, ako se od Hasana al-Basrije, rahmetullahi alej, ne prihvataju rivajeti, onda je jasno da ovaj din nikome ne drži hatar, ova vjera nije došla da se pokori strastima i idiotizmu ovih naših modernih današnjih generacija, a možda i prijašnjih, ne želim da kažem prijašnjih, pošto sam spomenuo ime Hasana Basrija, idiotizam stikno pripisuje nama, modernima, današnjim, ako je Islam vjera koju je gospodar Subhanahu wa ta'ala sačuvao ovim učenjacima, onda nama treba da bude jasno da ko smo u stvari mi da sebi dajemo za pravo da govorimo o velikim rivajetima i da sebi gradimo predstavu islama, a da ne znamo o čemu govorimo. Jedan poznati islamski učenjak, muhaddis po imenu Šu'be, jel da, kaže le en eznije ehabbe ilije min en udelise. Draže mi je da bludničim, nego li da budem udelis. Vi ste sada naučili šta je mudelis, je tako? Jeste naučili ili niste? Jeste me razumijeli, jeste shvatili? Ajde, ko nije shvatio, neka kaže, ponovit ćemo se. Taj, znači, shvatio si, Allah te nagradio. Ko nije shvatio? Mudelic je čovjek. Znači, bez obzira na njegovu bogobojaznost, na njegovu pravdoljubivost, jel da? Na njegovu čestitost, znači ne razgovaramo o tome jedino je iz nekog razloga, možda zbog njegove loše memorije, jel da, miješa između rivajeta i stvara novu vrstu hadisa koju pripisuje poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Riječi su iste, značaj je promijenjen. To je tedlic. Jel me razumijete? I doći ćemo do jednog zaključka, inša Allahu ta'ala, da smo mi džematski 98 ili 9% mudeli sun. Znači da mi 99% bolujemo od bolesti tedelisa. I zato nam je stanje ovako kako jeste. Zato kažemo da je Šu'be, rahimahullah, rekao en eznije ehabe ileje min en udelise. draže mi je da bludničim nego da budem udelis. Zašto je opasna bolest tedlisa, dragi i poštovani moji? Bolest tedlisa je opasna iz razloga što dolazi od čovjeka, pobožnjaka, iskrenog učenjaka, možda je učenjak, dakle, znači iskrenog Allahovog roba, koji se krasi svim, a možda i najljepšim osobinama sunneta poslanika sallallahu alihi wa sallam. Pa ljudi veoma lahko prihvataju od njega i uopšte ne razgovaraju o onome što je on rekao. Jer čim je došlo od strane ovog pobožnjaka, to mora da je 100% sahih. Zato su e, učenjaci haditha posebno obratili pažnju na stanje mudelisa, na stanje ljudi koji su bili pobožnjaci, koji su bili dokazani, maša Allah, Allahovi, inša Allah, miljenici, međutim imali su kod sebe ono opako svojstvo ili onu opaku karakteristiku tedrisa, pa su svojim belajem doprinjeli da šta? Da među umet Islama zavladaju neke izreke o kojima danas mi tvrdimo da su hadisi poslanika ali sratu a to nema veze sa njegovim hadisima. Poput jednog slučaja kada je jedan poznati učenjak držao predavanje u Mežidu, u Halki, i kaže, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, u tom trenutku se na vratima Mežida ili Mekteba, tamo gde se održavalo to predavanje, pojavio njemu izuzetno dragi mladić, za kojeg su znali da je dokazani pobožnjak, znali su da je šta? iskren Allahov rob koji je cijelu noć provodio u ibadetu. I on je rekao, Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Rekao je Allahov poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallame i u tom trenutku se pojavio onaj mladić na vratima i ovaj fasciniran pojavom ovog mladića i onim što taj mladić u sebi nosi od pobožnosti i takvaluka, jer strašno je lijepo vidjeti mladog čovjeka koji je pobožan poput ovog dječaka koji nas je predvodio u namazu, da ga Allah inša Allahu ta'ala obdari znanjem i iskrenošću. Znači, lijepo je doživiti tako nešto. Znači, to je doživljaj koji te puni optimizmom. To je doživljaj koji šta? Koji ti daje snagu da nastaviš tamo gdje si stao. Znači, to je doživljaj koji nam daje nade da ćemo, inša Allahu ta'ala, izgraditi pokoljenje ili naraštaj koji će Allahov din odbraniti bolje nego što smo mi to radili. I o tome ćemo malo e, kasnije govoriti. I kada je ovaj došao do vratiju, kada se tamo pojavio, on je u trenutku izgovaranja rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam a svi učenici oko njega zadubljeni u znanje. I ono što je šejh govorio, nisu ni gledali niti šejha, a još su se manje okretali lijevo i desno. I to je kultura ili edeb ili ahlak uzimanja znanja od učenjaka. Zato su muslimani napredovali. Muslimani sada ne napreduju zato što ljudi dolaze na desove, love muve dok se govori o znanju, neko mašava na dersu daje do znanja da je izuzetno dobar poznavao e, poznavac galaktičkih pojava, jel da, nikako da skine pogled sa neba, jel da, neki dokazuju da su hakeri na koje možemo računati u borbi protiv šeitana i njegove vojske, jel da, ali u svakom slučaju svi oni dokazuju da su obični, jel da, ljudi, obični smrtnici, koji od ahlaka poslanika sallallahu alihi wasallam nisu naučili kako se treba obhoditi prema znanju islama. I to je onaj belaj od kojeg mi patimo danas, dragi i poštovani moji. Belaj o kojem ću govoriti čim spomenem događaj s ovim šejhom, da ne odugovlačim. I rekao je Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam, ovi svi pišu udubljenih, šta je to rekao poslanik alihi wasallam? I ovaj u trenutku kada je video ovog mladića, rekao je, Men salla bil lejli nevara vođehu bin nehar. Sam se sebi obratio. Znači, dono je zaključak. Jel da izrazio samo svoje pozitivno osjećanje onom mladiću i rekao je šta? Ko klanja noću? On, njegovo je lice ozareno danju. I ovi su upisali, rekao poslanik, ko klanja noću, lice mu je ozareno danju. Što nema blage veze sa hadisom poslanika Ali I šejh se zanio I kaže, gde smo stali? Rekao, a da, rekao je poslanik. I oni su pomislili da je to prvi dio hadisa, a da ono što je čime je on nastavio, da je dodatak hadisa. Znači, ovo je jedan primjer tedlisa koji morate priznati, neću se složiti ako neko kaže ne, svi mi posjedujemo. Ili barem 99 e, procenata džemata posjeduje. Jel da? Jer nije moguće da se to ne posjeduje, a vidimo da patimo od bolesti zavisti, od bolesti međusobnog napadanja, od bolesti međusobnog omalovažavanja, od bolesti e, dežurne kritike i pripisivanja bratu onoga što jeste, što nije, što je nemoguće da postoji kod njega, jel da, ili ono, ili sve ono što nema nikakve veze sa imanom u gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je to, braćo? Odakle taj tedris? Zašto fenomen tedrisa postoji kod nas? Prvo, fenomen tedrisa kod nas nije onaj fenomen koji je postojao kod prijašnjih muslimana ili kod onih dokazanih pobožnjaka koji su imali ovu mahanu. Oni su imali ovu mahanu zbog čega? Zato zbog, zbog njihovog nedostatka u onome što su na način na, na koji su to shvatali i prenosili. Međutim, mi imamo dupli problem. Znači imamo, patimo od fenomena tedlisa, a prije svega patimo od fenomena nekog samoidiotizma i neke samo za za kržavljenosti. Jel? Tako se kaže? Zato što smo stvorili sebi sliku da smo mi pokorni Allahovi robovi i da ukoliko mi danas ne zikrimo Allaha, sav će se ovaj dunjaluk rasuti i sve će se oko nas raspasti. To je razlika između nas i prijašnjih muslimana. Oni su imali problem tedlisa, neki od onih od kojih se ne prihvate rivajat, ali dokazani su pobožnjaci. Znači, to je bila njihova mahana kojim je gospodar Subhanahu wa ta'ala njegovim kaderom dao. Kao njima, iskušenje njima. Dok mi imamo dva problema. Znači, patimo od nedostatka pobožnosti, patimo od nedostatka iskrenosti sa Allahom Subhanahu wa ta'ala, ophodimo se onako kako ne dolikuje čovjeku, ophodimo se onako kako nam je poslanik Alehi Sratu nam zabranio da budemo i bliz nije nama fizičko-psihička osobina kao rezultat neke bolesti ili nekog zdravstvenog nedostatka kojeg mi stradamo, već je bliz nama svojstvena situacija koju smo mi namjerno sebi stvorili i uživamo da u njoj praznimo svoje idiotizme, uživamo da u tedrisu praznimo svoj negativni odnos prema svojoj braći. Otuda dolazi naš neuspjeh. Otuda dolazi šta? Naše tapkanje u mjestu. Otuda dolaze naše međusobne nesuglasice. Ali kada kažem naše, ja ne globaliziram. Ja ne govorim u opštem smislu. Jer ima kod braća mašala velikog hajra. Imamo u džematima velikog hajra. Ali kada ovo govorim, razumite me, moram da budem otvoren. Znači ovako govorimo u džematima kod kojih primjetimo da postoji bolest tedlisa i to u globalnom smislu. U smislu da cio kolektiv ili cio taj džemat strada od bolesti tedrisa. Pitate me da li je to slučaj ovde sa vama jeste. Ja sam vaš brat, došao sam da vas nasihati. Nisam došao da vas rijeđam, nisam došao da omalovažavam, nisam došao da nekoga zgazim, hašao kella. Možda je ovde neko od vas prisutnih bolji odnos kod gospodara stotinu hiljada puta. Ali to sad nije naše da raspravljamo o tome ko je kod Allaha bolje. Naše je da raspravljamo kako mi možemo izgraditi jedan zdrav džemat koji će biti zdravi temelj za onaj naraštaj koji mi ostavljamo iza sebe. Pitanje koje se postavlja nameće se samo po sebi bez obzira na intelektualno dostignuće bilo koga od vas, bez obzira da li ste vi obični radnici ili ste vi mašala nekakvi tamo, jel da, intelektualno superiorni tipovi, kako govore ovi u navodnicima, znači nećemo raspravljati o tome. Svi su Allahovi robovi pred gospodarom jednaki. Mjerilo u islamu je inna ekremekum inda Allahi atkakum kod Allaha je od vas najbolji onaj koji ga se najviše boji. Onaj koji se boji Allaha o takvom, poslani, o takvom insanu, poslanik alihi salatu wasalam kaže ne vjeruje niko od vas sve dok svome bratu ne zaželi ono što ža, zaželi samome sebi. Ne govorimo o bratstvu islamu. Bratstvo islamu je druga tema. Ove ćemo hadise danas uzeti kada govorimo o postojanju tedlisa ili o postojanju namjerno stvorenog fenomena postojanja tedlisa kod nas. Ne vjeruje niko od vas sve dok svome bratu ne zaželi ono što želi samom sebi. Ne želiš svome bratu ono što želiš sebi, ti si mu deli. Od tebe se rivajac ne prihvata. Tvoja izjava kod nas ne laži. Mudruj koliko god želiš. Pametuj koliko god želiš. Tvoja izjava kod nas se ne prihvata. Ti za nas nisi fika, nisi povjerljiv čovjek. Možeš da budeš u džematu, da obavljaš namaz, ali svakako da se od tebe neće prihvatiti velike stvari i svakako da se tebi neće dati privilegija da ti govoriš o velikim stvarima i da dobiješ mjesto u džematu, da govoriš u ime džemata i da se zavazaš u ime džemata, jer sigurno znamo ako si mu delis, ti ćeš svojim ponašanjem izazvati smutnju u džematu i svojim ćeš ponašanjem izazvati nered, neslogu i svađu u džematu, što će kasnije sigurno rezultirati čime? Rezultirati velikim problemima koji, se, koji će se veoma teško rešavati. Kada poslanik Alehi Sratu Sram govori o pojavi one karakteristične grupe ljudi, takozvane Ruejbila, Ruejbila To su ljudi koje poslanik Alihi Salatu Veselam krasnim opisom opisuje. Jel da? Znači to je jedan lanac događaja društvenih koji su bili sebe ili su bili povod da se pojavi tako zvana grupa Ruejbila. Kaže poslanik Alihi Salatu Veselam opisujući u detalje stanje koje će izazvati pojavu te e, grupe ljudi. Prvo, Jeti ale nasi se ne vatu hadda'at. Doći će ljudima varnjive godine. Znači ljudi će doći, doći u stanje, znači ljudi će doći u stanje čega? Doći će u stanje varljivih godina. To jest, bit će dugi niz godina u kojima će glavna stvar koja će preovladavati među ljudima biti šta? Varka međusobna i individualna samo obmana u smislu da ću ja varati tebe, ti ćeš varati mene, ja ću lagati tebe, ti ćeš lagati mene, ja ću ukrašavati moj idiotizam tebi, ti ćeš ukrašavati tvoj idiotizam meni. Jel da? Nakon toga nastupa na scenu samo obmana, kada čovjek vara samoga sebe da je bolji od svakoga drugog, Jel da? I kada svojim lažnim takvalukom ljudima daje do znanja da ja se neću spuštiti na vaš nivo. Ja se bojim Allaha. I to je još jedna bolest od koje patimo. Jel da? To ima kod svih džemata. Ali nemaju hrabrosti da priznaju. Mi ćemo o tome razgovarati. Posebno je težak jadan po nas. Jel da? I izuzetno blesav problem kada u džematu imaš ljude, što je na veliku žalost tako, znači otvoreno pričamo Allah vas nagradio hajrom, počinjemo od sebe, počinjemo od na sebe. Kada u džematu imamo ljude koji nisu munafici, ne dao Allah, ali vole da se predstavljaju, maša Allah, kao da su najbogobojazniji. Kao da samo oni vode računa o bogobojaznosti. Kao da samo oni vode računa o tome šta će se u međudu dešavati. Kao da samo oni vode računa, mašala, o bogobojaznosti, o iskrenosti i dosljednom praktikovanju Islama ovdje. Nemojte da budete vi pokvarenjaci. Tako nastupaju sa ljudima. Nemojte da mi kažete da niste doživjeli to. Neću vam vjerovati definitivno. Jer to je problem koji svi mi imamo. Dođe brat, e, jesi, jesi klanjao, kad si klanjao, kako si klanjao, šta nisi uradio, gdje si ono radio? Pa ima Allah te nagradio. ga ima u sunnetu poslanika alihi sallam. To postoji. Ali nećemo odraditi to na taj način kada ti znaš da ima tenzije u džematu. Kada ti znaš da postoji problem među braćom. Umjesto da se taj problem izdeši, Umesto da se ta tenzija iznese pred učene ljude, ljude u koje vi imate povjerenja, da se to njima da na rešavanje, jer je to sunne, tako je gospodar ostavio. Fes'elu ehle zikrin kuntum la ta'lamun. Hajde upitajte učenjaki ako vi nešto ne znate. I kada se dotična situacija problema, nesuglasice pojavi među ljudima, posebno u ovom slučaju muškarcima, jer šujem da vam stanje u ženskom džematu odlično funkcioniše i to je čudo jedno Allahu hvala, jer da su vam e, da su vam i supruge bile u nekakvom konfliktu, ovdje bi sigurno bilo, neću da kažem krvoproliča, ali u svakom slučaju bilo bi velikog belaja. I to je gospodar Subhanahu wa ta'ala dao kao svoj rahmet, da barem tamo na ženskoj strani funkcionišu stvari kako treba. Allahu hvala. I zahvalite Allahu Želešanu na tom stajanju. Ali ako znaš da u džematu ima problema, znaš da sa dotičnim čovjekom imaš nesuglasica, nemoj mu glumiti bogobojaznost, nemoj mu glumiti nedostižan stepen čestitosti i čednosti, pa da pored postojanja, ali ko se napravim, pa da pored postojanja već prisutnog problema, ti šamaraš svojega brata islamom. To nije džaj. Valla i nije džaj, brašo. Kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, jel da? Nemojte se šamarati Allahovom knjigom. Bukvalan prevod hadisa. Nemojte se šta? Šamarati Allahovom knjigom. To je situacija kada imamo, maša Allah, ono, e, deficit, jel da? kada imamo deficit, kada imamo višak pobožnjaka, kada imamo višak učenjaka u džematu, jel da, kada je svaki jedan e, emir, znači kada je svaki jedan sposoban da rešava probleme umeta, kada je svaki jedan sposoban da rešava e, goruće probleme, jel da, akide i tako dalje i tako dalje, i niko, a s druge pak strane niko nikoga ne sluša i niko nikoga ne uvažava i niko ne cijeni ličnost i profil svojega brata. Pa u nedostatku argumenata, jer Lučki nikada ne možete dokazati da sam ja u krivu, a vi u pravu. Niti ja mogu dokazati da ste vi Lučki u krivu, a ja u pravu. Već ćemo se ono blesavo i bolesno šamarati i napadati i na kraju ćemo se posvađati. Ali šeitan ima na hiljade svojih različitih metoda ratovanja protiv Allahovih robova i jedan od najvećih i najopakijih metoda ratovanja protiv Allahovih robova je koji vraćan? Da dovede čovjeka u stanje kada će ovaj prezireti svoga brata zbog svojeg ličnog negativnog doživljaja prema njemu, zbog zavisti, zbog zlobe, zbog ljubomore, zbog gaženja njegove ličnosti, zbog neuvažavanja onoga na čemu se on nalazi, ali to će ga šeitan podučiti da sve to nekako upakuje u šta? Upakuje u odjelo islama. Pa će doći i šamara će ga ajetima, i šamara će ga hadisima, jel da, u želje da mu dokaže ti si balun mudil. Ti si u zabludi, a i drugi odvodiš sa sobom u zabludu. Kao što vi znate da e, pokušavaju da nam to pripišu ovi iz o, o, ovog džemata koji su pretjerali u tekfiru, a i ovih jel da, koji su preterali u udvaranju i ulizavanju sultana i njima sličnih struktura. Ova situacija međusobnog šamaranja islamom i Allahovim kitabom neminovno će rezultirati mržnjom i netrpeljivošću između Allahovih robova. Zato ćemo doći do stanja kojeg poslanik Ali Hisratu se nam opisuje kada kaže doći će ljudima vardljive godine. Oni koji govore istinu bit će okrivljavani da su lažljivci. Lažljivci će biti nazivani istinoljubivima. Pa koliko slučajeva danas imamo tako? Brat govori istinu, maša Allah, zalaže se, nikoga ne gleda, jel da? Kaže ovo je izmišlja, ovo je ovakav, ovo je onakav, jel da? Malo prije sam rekao kao što to neko žele nata, želi nataknuti nama po pitanju menheđa, ali ima i drugih koji to žele nataknuti drugom po pitanju ahlaka ili vjerodostojnosti njegove ličnosti. I žele da ga namjerno proglase e, mu a on nema nikakve, nikakve veze sa tim i nevini od toga. يؤتمن فيها الخائن ويكون فيها الأمين povjerenje će se dati onome koji vara, prevarant, je tako? Kažete vi bosanci prevarant? Znači, poverenje će se dati prevarantu. Valah ima prevaranata danas koliko god želiš. I to nije tajno. Prevaranti koji svojom pojavom, jel da, žele da dokažu mi smo od sunneta poslanika alihi salatu wasalam. Evo ne govorim sada da ima ovom džematu, la se mahala. Sada govorim u, u globalu o iskustvu kojem smo mi imali sa ljudima koji, Allahu hvala, nisu bili unutar naših džemata. Moram da kažem naših džemata, da razdvojimo i da nam bude jasno o čemu pričamo. Ali bilo je bisera koji su bili unutar naših džemata, imali su te svoje, ta svoje i osobine i Allahu hvala mi smo to brzo očistili. I vi trebate naučiti da se prije nego bude neko očišćen, da ima potrebe da se pred Allahom očistimo da nas posle gospodar ne ponižava time što će poslati svoje robove da nas čiste. وَيُحَوَنُ فِيهَا الْأَمِينَ A povjerljivo će se oduzimati povjerenje i povjerljivi će biti proglašavan prevarantom. I onda dolazi onaj ključan moment od kojem, o kojem mi želimo da govorimo. وَيُدْهَرُ فِيهِ ili يَدْهَرُ فِيهِ رُوَيْبِدًا Gdje ćete? Ima ders, sjedite. Nemojte da mi se ovdje šetate, Allah osam radi. Znači, to je bio prvi, drugi dan. Niste klanjali farz. وَيِذْهَرُ فِيهِ رُوَيْبِدَ I tada će se pojaviti ko? Ruvejbina. Znači, ova karakteristična grupa ljudi je imala potrebu da joj se pripremi teren. Koji joj se teren pripremao? Da laž bude okrivljena, da je, neisti, e, da je neistina, da neistina bude proglašena istinom, da prevara bude šta je ono e, suprotno prevari? Povjerenje. Znači da prevara dominira nad emanetom i da emanet bude srušen jednom za Znači, to je jedno karakteristično stanje društva, braća. Karakteristično stanje zajednice. Da bi se u, nakon toga stvorili uslovi da šta? Da se pojavi određena grupa ljudi koja će preuzeti konce upravljanja u svojim rukama. Ruvejljeva. Zašto? Pa zato što će Allahovi iskreni robovi ostaviti ovaj manet. Zato što će Allahovi iskreni robovi jedan izgubiti snagu izgubiti kondiciju i neće više raditi za Allaha? Ne. Uvijek će biti Allahovih iskrenih robova koji će raditi. Kaže poslanik Ali Selam, la tazalu ta'ifatu min umeti zahirina haq. Uvijek će biti skupina iz moga umeta koja će se pomagati na istini. Kraj priče, gotovo. Samo oni koji su slijepi, gluhi, ne mogu to da primijete i ne mogu to da vide. Samo slijepi gluhi mogu tu skupinu okrivljavati da je skupina Haridžija, skupina Fitneluka, skupina ovoga, skupina onoga. Jel da? Bez ikakvih argumenta. Ali pojavit će se karakteristična grupa ljudi Ruevela zbog toga što su ljudi u džematu ili u zajednici bili nesposobni da sebe ili sobom upravljaju Allahovim kitabom i sunnetom poslanika sallallahu alaihi wasallame prepustili su se idiotskom dunjalučkom doživljaju i kao da su rekli šeitanu, hajde bujru upravljaj nama i pošalji svoju vojsku da rade od nas šta hoću, šta žele i šta hoće, a mi ćemo reći pokoravamo se, gotovo je, vaši smo, radite sa nama šta hoćete. Kada je poslanik Ali se nam upita, Uamer Ruvejbida tu ja Allah. Pa ko su Ruvejbida Allah oposlaniće? Slušajte sad ovo. Kale, Ređulun tafihun jentiku fi emiril العام Kaže Ruvejbida, to je čovjek idiot. Tafih u arapskom je idiot. Znači, slobodno preudi tafi sa idiot. Nećeš pogrešiti. Ti si učio arapski, jel da? Znači, tafi je idiot. Praznoglavac. Bezumnik. Ima bezumnik u Bosni? Znači bezumnik. Insan koji ne zna da razmišlja. Insan koji samo dođe i baci neku s kornera, a baš ga briga kakve će to posljedice izazvati to što je on rekao. Zato kada poslanik Ali Sram govori o insanu koji se boja Allaha kaže možda će čovjek progovoriti riječ na koju ne obraća pažnju, kaže bit će uzdižen, uzdignut na najveće dređe u džernetu. To je stanje čovjeka e, e, koji nije griješan Allahom, nego čovjek navikao na zikr, navikao na ibadet, navikao je na djelo, navikao je na telbu, navikao je na žrtvu. I naravno da je taj čovjek proizveo kod sebe onaj islamski riječnik poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ne zna da govori nego samo hajrom. I došao je na jednu deređu kada uopšte ne obraća pažnju na svoje riječi, a svaka je njegova riječ hajrom. Pa normalno da će ga gospodar uzdići na najveće stepene. S druge pak strane ima onaj koji govori, ne obraća pažnju šta govori, Allah će ga strmoglavići u nizine džehennema u alijadu bila. Zašto? Zato što je to čovjek koji je kao na idiotizam, na bezobrazluk, na prevaru, na odricanje od Allahove vjere. Navikao je na grije. I šta? i je da govori šta mu god padne na pamet i on zavidi, ljubomori, gibeti, kreveti. I normalno da ne obraća pažnju na ono što kaže i dođe do neke riječi od Allahove sržbe, kaže je, on to ne obraća pažnju i zasluži da bude strmoglavljen u džehennemu, ali jadobilja. Da mu se uskrati prilika da se pokaje od toga. Ovo je stanje koga? Ovo je stanje onog tafiha, onog idiota ili maloumnika kojeg ih se nam spomenje. Kaže, ređolun tafihun jentiku fi amri l'arma. Kaže, Ruvejbi da je čovjek idiot, bezumnik, koji govori u ime svih, zastupa interese svih i sebi je dao pravo da preuzme odgovornost za sva kretanja u društvu, u zajednici. I baš ga briga. On će upotrebiti i silu, upotrebit će i manipulaciju, upotrebit će i pritisak, upotrebit će i diktaturu, upotrebit će i fizičke likvidacije muslimana, upotrebit će i prevaru, i pljačku, i klevetu, i ogovaranje, i napad na ličnost e, muslimana bez ikakvog utemeljenja i prava, to je tafi, to je rujvedan. Čovjek koji će dati sebi za pravo da govori, znači idiot koji sebi daje za pravo da govori u ime svih i kada se bude pojavio i počeo govoriti u ime svih, ljudi će mu dati emanet da on zastupa njihove interese. I danas ljudi kada glasaju za ove pavute, kada glasaju za ove koji su daleko od Allahovog zakona, jel da, što je najveći belac, Znači ima i takozvanih islamista koji njima daju glas i kad vidiš posle nekog vremena narod se žali, nema jela, nema pića, dobro, vi ne stradate od te bolesti ovdje, vi ste se izvukli, jel da? Vi ste se izvukli, ne znate kakav je taj belaj, to je tamo od e, Hrvatske pa dole prema jugu, gdje god krene stanje muslimana je takvo, jel da? I onda se čude, jel da? E, ovi političari prevaranti ovako, onako. Vi ste prevaranti vi ste dali prava ovim Allahovim neposlušnim robovima da vama upravljaju. I ako si takvom čovjeku dao pravo da upravlja tobom, pa kako je moguće da ti vjeruješ da će gospodar Subhanu Matala dati tebi potrebnu snagu imana, promisljivost i ostroumnost o kojoj smo govorili, govorili juče i prekriče i da ti budeš čovjek pun dostojanstva i ponosa i autoriteta i da budeš kompaktibilan, znači snalažljiv, da budeš e, sposoban da se e, utopiš u džemat muslimana i da radiš za njihov hajt i da ih predvodiš. Nije moguće. Nije šta? Jednostavno nije moguće. Zašto postoji ruvejbi da vraćamo? Zašto postoje rujbi na šehovi? Zato što je umet islama. Zato što je džemat taj koji je dao pravo da se rujbi da pojave. Jer ako nemaš džemat koji se boja Allah, koji radi iskreno da se sve te društvene pojave jednostavno pregaze i da samo Allahova riječ vlada, Ako nemamo džemat koji se međusobno voli maksimalno, poštuje maksimalno, ako nemamo džemat koji svoju ličnost gradi na Allahovim riječima i riječima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, onda ćemo imati šta? Ne tražim da govorite, Allah vas nagradi. Tražim samo da mi poklonite pažnju. 1200 km sam vam došao, slušajte me 40-50 minuta. Allah vas Juče i prekjuče je bilo upoznavanje sa nekima ili obnavljanje starog poznanstva. Od danas pa nadalje malo drugačija situacija, inša Allahu ta'ala. Jer imamo posla sa zrelim ljudima, je tako? Znači, govorimo za sve. Bez obzira da li su o, o, ljudi koji ovdje dolaze u džematu ili idu u onaj džemat, u ovaj džemat, pa se ovdje pridruže, nema veze. Govorimo i obraćamo se muslimanima. Ajde, šta sam sada rekao? Šta sam govorio? Posjetite. Znači, ako, žezakala he. Alhamdulillah, pa ima koji slušaju. Alhamdulillah. Kako? Rekao da ne govorim. Ne, ja sam rekao gdje sam stao. Halal, nisam te razumio. Žezakala he. Odlično. I Ako imamo jedan takav nezdrav džemat, onda ćemo biti sebe ili povod da doprinesemo pojavi takozvane grupe ruvojih bila. Ahi, ako si ti zadovoljan da sa tobom upravlja jedan idiot, ahlano sahlan, to je tvoj izbor. Ako si ti zadovoljan da sa tvojom porodicom, sa tvojom suprugom i sa tvojom djecom upravlja maloumnik koji samo manipulira s tobom, ukrašavajući ti neku njegovu verziju vjere, neću da kažem islama, ahlemu sehne, to je tvoj izbor. Mi, inša Allahu Teala, tako nešto nećemo dozvoliti. Ne možemo dozvoliti. Džihadu madin ila qiyami sa'a, kaže poslanik Alikram. Džihada će biti do kijametskog dana. Ljudi, muslimane ubijaju svakodnevno. Muslimani su građani svakodnevno. Muslimani su dobrih 300 godina ekonomski, politički, vojno i sociološki za svih ovih tagutskih država koje svakodnevno pljačkaju umet islama i ubijaju muslimana. I kako je sada moguće da ti dozvoliš da svu svoju sudbinu prepustiš u ruke mangupima, prevarantima, manipulantima kojima neki pune džepove para, neki im čine seždu, jel da? I ti prihvatiš ko kakav idiot da se pokoriš takvom čovjeku i prepustiš mu vjersko upravljanje s tobom i sa tvojom porodicom. Inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Kaže gospodar Želefi Ula, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, dok taj narod ne promijeni ono što ima u samome sebi. Dok se ne okane bezobrazluka duhovnog. Šta je duhovni bezobrazluk, braša? Da sa ovim bratom budeš mašala ovakav, da sa onim budeš onakav, da ovoga gibetiš, da onoga klevetiš, da onoga napadaš, da ovoga ne uvažavaš, da onog nisi spreman e, da opravdaš, jel da? To je duhovni bezobrazluk, braša. Takvi ljudi pate od čega? Takvi ljudi pate od, ima, od e, duhovnog, ako se smijem tako izraziti, od duhovnog holesterola. Znate svi šta je holesterol, jel da? To je ona mast u krvi koja je bolestan mora da se leči. Ili teško diše, je tako? Posebno muškarac koji pati od holesterola ima e, svojih e, problema, ne, nije vrijedan, nema snage, ne može da radi normalno. Jel da? Pa kako je moguće da čovjek koji pati od duhovnog holesterola, da takvom insanu bude, jel da, bude dat emanet, da on priča o nečemu ili upravda sa nečem. I kako se možemo tada nadati hajru ili Allahovoj milosti? Ne. Onda ćemo uraditi šta? Onda ćemo aktivirati onu uvijek, uvijek isplatljivu varijantu samoobmane, da uvijek krivimo drugog, a da smo mi, maša Allah, kristalno čisti. E to je problem. A pogledajte kako gospodar Subhanahu wa ta'ala skroz drugačije prikazuje situaciju muslima u Kur'anu. Spomenuli smo neko veće namaze, tako? Spomenuli smo neko veće hušuva, skrušenost u namazu. Jesmo ili nismo? Sjećate se. I rekli smo da čovjek koji nije skrušen u namazu, neće biti od spašenih na sudnjem danu, kad aflaha mu'minu muminun alladine hum fi salatihim, haš'un. Znači, spašeni su vjernici. I spas vjernika je usko povezan sa čime? Spašeni su vjernici koji? Pa to su oni koji su skrušeni u namazu. Pogledajte Zekerija, alihi salatu wasalam. Krasno kazivanje o poslaniku, jel da? Kazivanje koje treba biti model kojeg se moramo svi mi podjednako prihvatiti u izgradnji samih sebe i u izgradnji naših porodica. Gospodar je objavio suru u kojoj govori o Zakirijahu i njegovoj i njegovom lijepom odnosu za gospodaru Meli e, Kefa ja Ain Sad zikru rahmeti rabbike abdehu Zekerija Kefa ja Ain Sad kaže ovo je govor, spominjanje o milosti tvoga gospodara, o njegovom robu Zekerijahu. Znate suretu Merijem, čitali ste suretu Merijem, razmišljali ste inša Allahu ta'ala o suretu Merijem, je tako? Sura koja treba biti neodvojiv dio naše svakodnevice. Id nada rabbahu nida'en hafija, kada je on svoga gospodara tihim, tajnim pozivom pozvao. Kada ga niko nije vidio, kada je bio potpuno sam, kada je svoju intimu, svoju najveću samoću posvetio samo svome gospodaru i nikom drugom. Je tako? I kako se obratio? Kale rabbi, idni vahene lijel admu, ošte'ale rasi šejba. I reče gospodaru, Moje su kosti stare i oronule. Glava mi je osedela. Ja nemam koga da me naslijedi. Volem ekum bi duaike rabbi šekija. I ja nikada nisam bio nesretan kada sam ti dovu uputio. Lijepo se obraća svome gospodaru. Kaže svome gospodaru šta? Kada god sam ti uputio dovu, o moj gospodar, uvijek si ustišao. I to je jedan obraćanje Allahu Đelešanu. To je ona kultura da se gospodaru obraćaš. Gospodaru, sve si mi uslišao. Hajde mi ovo uslišaj. Gospodaru, nikada me nisi ostavio na cjedilu. Nemoj me ostaviti ovoga puta na cjedilu, gospodaru. To je iman čovjek. A ne kao što kaže poslanik Ali Sram, nemojte da neko od, vas, neko od nas kaže dovio sam pa mi nije uslišano. Ali to nije riješ koja se govori na ustima. Dovio sam pa mi nije uslišano. Ne, nego to je govor srca. Jer čovjek osjeća, ne želi da govori drugom. Jer zna ako kaže nekome drugom da će mu reći, ah, munafiku pokvarenjača. A mislite, kako pazimo da ne ispadnemo, da ne ispadnemo munafici i pokvarenjaci pred braćom, jel da? Jer važnije je sakriti se pred braćom nego pred Allahom. Važnije je šta? Sakriti grijehe od ljudi nego li od Allaha. To je pogrešno i osuđeno je u islamu. Kada govorimo o pobožnjaku i čovjeku koji vjeruje i boji se Allah. I da sebi za pravo i dođe u neku situaciju kada se redovno krije ljudi, a ne krije se Allah. Svi imamo taj problem. Možda i vaš brat Kusej je nekada zadesio sebe u toj situaciji. Zato nema veričeta. A druga je situacija onih pokvarenjaka e, heleke e, kulli ummetin muafa illa al-mujahirun. Mome umetu će biti oprošteno osim al-mujahirin, al-mujahiruma. el, e, osim mujahirima. Nije sa D, već je sa R. Mujahir, R, R. Ne možda neko pomisli muđahir. Pa da kaže jednoga Husein, rekao, propali su muđahidi. Jer ima i takvih idiota koji ne razumiju i posle tedlisom namirno prenose ono što nismo rekli. Je tako? A ima još većih idiota od njih, pa će požuriti da to prihvate od njih. Jel da? I rekli su, sad to mu džahiri Allahov postaneće. On je rekao, kaže, to je čovjek, kaže, koji je griješio cijele noći. Znači, griješnik, pokvarenja. Jel da? Kaže, pa mu je to Allah subhanahu wa ta'ala prikrio, a on juri da se fali tim svojim glupostima. Propali. Kaže, ili to je čovjek koji je griješio preko dana, kaže, a Allah dao da on omrkne, a on mu, gospodar Đele Fi'ula, pokrio tu sramotu, a on i dalje juri i žuri da se hvali tom svojom sramotom. Znači, ne govorimo ovdje muđahirima. Govorimo o fenomenu koji postoji kod braća. Na veliku žalost. Jel da? Gdje dođeš nekog mašala napucanog tipa, brada i tako dalje, sunet na njemu. Jel da? I dolazi on da ispravi ono što u Lema Islama 1432 godine nije uspjela. Jel da? Ne može to tako šehovi. Budite maksimalno prirodni. Volite se u ime Allah. Budite maksimalno snošljivi i tolerantni jedni prema drugima. Ne obraćajte pažnje na svoje nedostatke. Ne obraćajte pažnje na svoje mahane u smislu da ti to bude centar napada na integritet i ličnost svoga brata. Budi spreman da uvijek opravdavaš svoga brata. Ali kada je u pitanju ibade, nemoj da opravdavaš. Ali lijepo upozori. I nemoj otjerati brata od sebe. I nemoj stvarati situaciju, jel da, sve prisutne agresije i rata zbog onoga što ti osjećaš, a sa druge strane trebaš da budeš siguran da ima neko koji isto osjeća što i ti osjećaš, pa će ti sigurno uzvratiti na isti način. Jel da? E to je ono šamaranje. Allahovom vjerom. Mi smo doživjeli to šamaranje Allahovom vjerom. I od burđe i od ovih gulata u tekfiru. Pa smo se Allahu hvala, hvala spasili njihovog fitneluka. Ne smijemo dozvoliti da sami upadnemo u neki blesavi džematski fenomen, jer šeitan je vidio uspjeh. Šeitan je vidio napredak. Še, šeitan je pozavidio sunnetskim mezđidima i odlučio je da direktno napade one koji su se borili za sunnetke međide, one koji su se borili za sunne protiv bid'ata i nakon toga protiv kufra i širka. Zato pogledajte Zakirijaha koji nas uči kako treba moliti gospodara. I kada se obratio svojem gospodaru, rekao je šta? hiftu en nevalije min varaj. O وَكَانَتِ مْرَأَتِ عَقِرَةِ Ja se bojim svoje rodbine i za sebe. Imao je problema sa rodbinom. Kao što i, i mi danas imamo problema sa svojim rodbinom. Jel da? Dijelimično zbog toga što su neposlušni Allahu, dijelimično zato što mi sebi dajemo malo više za slobodu, pa ne znamo kako da komuniciramo sa ljudima. Jel da? I taj naš prostakluk i malo građanštinu prenosimo i u svakodnevnoj komunikaciji ovdje među nama i očekujemo nekakav veličan Allahu Akbar. Očekujemo da nas Allah subhanahu wa ta'ala učini halifama na zemlji. Saburajte još koji minut. Jel da, ovo je važno. Ja se bojim svojih rođaka iza sebe. Ova je moja žena nerotkinja. Stara je, izdomogla, nikada nije imala djece. Pa daj ti meni od sebe gospodaru, sina. Tako se on obraća Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali ko je cilj da ti imaš porod? Ko je cilj da ti funkcionišeš kao baba? Ko je cilj da sestra funkcioniše kao majka? Izgradnja zdravog islamskog društva. Ja vama postavljam jedno pitanje. Vas ima ovdje recimo 15-etak ili 20-etak. Znači izdvajam sada ženski džemat, ponavljam, samo smo najljepše sluši, čuli o ženskom džematu, jel da? i Allahu hvala što se one slažu, ponavljam da su i žene bile onako malo na nekoj tezičnoj relaciji, onda bi onda bilo belaje, ona havle na kuće ila bila. Jel da? Pitanje koje se postavlja. Jel da? Pitanje koje se postavlja. Ovo nije generalno pravilo, ali govorimo, jel da govorimo uopšteno, e, brate, e, Allah te nagradio, pošto vidim da negoduješ kada to govorimo o ženama, ali to je globalno pravilo jel da, koje smo ovde upotrebili da zaštitimo integritet jedne strane i da potražimo od te strane, inša Allahu Teala, da se ostane na tome Allah radi. Pitanje koje se postavlja. Vas ima ovde dvadesetak. Skoro svi ovde imate, maša Allah, djecu. Neki imaju malo već odrasti od djecu, neki ima, je, su djeca malo dobra. Taj bjahe, Ako je nas ovdje dvadesetak i ja sam ovdje momentalno sa vama, ne znam, možda i ja ako dođem ovdje sa vama, možda i meni pukne tikva ovdje sa nekim od vas. Jel? Da? Inša Allah neće. I sad mi smo živjeli u nekim svađama, razmiricama, međusobnoj zavisti, e, gluposti i idiotizmu, jel da? Kako očekujete da vaša djeca ponosu teret sama na ovim prostorima nakon vas? Koji je to primjer koji ćemo mi našoj djeci ovdje dati? Kada tvoje djete možda sluša u kući, ja ne mogu s ovim, ja ne mogu s onim, ovaj je ovakav, ona je onakav. Prva bolest koja će nas pogoditi, to je da tvoje dječe, djete više ne želi da sluša ovih slavu. Reći, ako imamo situacija tako, pa vi ste obični rujegida, šta ja sad tražim tu samo, dajte meni da ja proživim malo ovaj dunjaluk, glasa, jel da? Dajte mi malo zabave. Vi tu se pozivate na Allah, odina, sve se nešto svađate, e, koškate, bijete se međusobno, jedni drugima rušite autoritet svakodnevno, a kada mi odemo sa e, našim prijateljima, nevjernicima od majke i od oca, nama je puno ljepše i puno je zabavnije nego da se sa vama družimo. Pa mi smo tamo na hasbu, ovdje sa vama sve napeto i, na, i tenzično. Pustite nas da proživimo svoju mladost. I normalno je da se djeca takvih roditelja neće naći zajedno šehovi. Dok Zekirija Alih Hiselam, kada traži od svoga gospodara porod, kaže šta? Jeri se u njim. Da naslijedi mene. Da ga naslijedi u smislu, eto, meni treba sin, treba mi neko da se brine o meni. Ne. Zato što je Zekirija Alih Hiselam već bio oralni starac. Evo iz ajeta se vidi. Uhene minil admu. Znači kosti su mi više gotovo, istrošene su. U polu, znači u starostnu ušli, u duboku starostnu dobu. Ošteale rasi šejba. I sva mi je glava pobjelela. Ošteale, znači nije mi posjedila mi kosa, nego cijela mi je glava pobjelela, jel da? Mi smo sada već u nekoj fazi sjedenja i tako dalje, tako dalje. Znači nije moguće da je bio sa 40 godina skroz bel, jel da? To dolazi nakon 65. ili 70. Allahu ala. I šta se dešava? Da on mene nastedi. To je da nastedi moju postaničku misiju. Pošto ja imam s jedne strane ovu porodicu, ovako, daj meni od, daj meni od sebe sina, gospodaru. Pokloni mi. Jel da? Nekoga ko će nositi ovaj mane dalje. Ujeri su min ali jakum. I da nasledi od porodice Jakubove. Šta da nasledi od porodice Jakubove? Lozu vjerovjesništva i poslanstva. Znači, to je cilj. Je tako? Znači, to je cilj djelovanja i postojanja tebe kao roditelja i tvoje supruge kao roditelja. Je tako? I to je cilj postojanja djeteta. Nema drugi cilj. To je taj cilj. وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَلِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونَ Ljude sam iz džina stvorio samo da mi ibadete, samo da mi robuju. I tako? I onda je gospodar Želef i Ula lijepom vješću obradovao, obradovao Zekirija. Jer je Zekirija tražio vođe alhu rabbi radija. I daj učini gospodaru da on bude radija. To je šta? Radija u arabskom je da ti budeš njime zadovoljan. Međutim, ovo je jedan opšti termin Kada kažeš vađa'alhu radija, znači da ti budeš sa njim zadovoljan, ali i da učiniš da i drugi, budu zadovoljni, i da drugi budu zadovoljni sa njim. Znači da ljudi prihvataju od njega. Da se ljudi pozivaju na njega. Da je on čovjek koji nema kod sebe teglisa To je nedostojno i neprilično za Allahovog poslanika da ima kod sebe tedlisa. Jel da? Tedlis imamo mi. Зашто се не угледамо на Аллахове посланици? Да би дошла ствар, да би ствар дошла шта? До да дереже када господар и Оля услишава дову за Киријаго и каже инна ну беше јуќе би голям. Прва ствар. Ја ќе те обрадовати или о Закирија ми ќемо те обрадовати мушким дететом. Исмуху Јахја. Зваче се Јахја. ime koje nije bilo poznato prije dolaska Jahja alaihisselam. A Jahja znate što znači, jel da? Čovjek pun života, onaj koji vrije od životne energije. To jest onaj koji vrije šta? Da dostavi Allahovu poslanicu bez obzira na, na, na, na probleme i bez obzira na izazove sa kojima se suočava. Pa makar ga to koštalo glavom, kao što je to bio slučaj sa Jahjaom, alaihi salatu wasalam i njegovim babom Zakirijahom, alaihissalam, kojemu se dola ustišala, pa su jedan i drugi, em poslanici, em šehidi, kod gospodara Želefihona. Nem neše Allahu, Semija, kaže, niko nije bio sličan njemu, znači Jahjao. Znači, on je nekakav novi, sasvim profil koji društvo nikada nije vidjelo. Pa to trebamo da izgrađujemo kod sebe. Da mi budemo taj profil, da to prenosimo na djecu i kada budu došla naša djeca, jednostavno da se samo stvar preuzme u svoje ruke i da se ponese manak gospodara Želefjeura. Mi smo to donekde uspjeli da postignemo kada smo izazvali sržbu i jad nevjernika koji su počeli da sebi postavljaju pitanje ko su ovi, što su ovi, što ovi troši? Nismo vidjeli nikada do sada ovo. Vehabije, Jel da? Da bi nam na kraju nataknuli ovu fitnu šta? I na graničnim prelazima gde, gde te daje po 6, po 7 sati. Znači nešto smo malo od toga postigli. Ali nismo postigli ono što je postigao Jahja Alihi Salam. Da kao pojava u društvu bude nešto sasvim novo i kada te ljudi vide, jel da, da ti budeš nosioc čega? Da ti budeš nosioc radosnih vijesti, ali da u tebi prepoznaju milost Allahovu blagost poslanika sallallahu alaihi wasallam, ali da također prepoznaju pravdu, smjelost, hrabrost i odvažnost. I samilost prema vjernicima. Ništa od toga u nama ljudi ne prepoznaju zbog onoga kakvi smo mi. I to je slučaj sa Zekirijahom i Jahjaom alaihi sallam, kada mu je gospodar dao tu milost i rekao, ću ti djete, to je završeno, kana emre makdija, to je već određeno. Zekirija postaje prije, kako je moguće gospodaru? Gospodar mu kaže i tebe sam stvorio kada nisi bio ništa. Kada si bio ništa. Jel da? Nije pitao Zekirija kako je moguće, jer nije vjerovao. Ne, nego to je bilo pitanje postavljeno u prevelikoj radosti. Znaš kada te neko obraduje? Kaže ti, slušaj, suode. Suode, i dobio si e, deset hiljada eura ajde da pretpostavimo da ima neka tamo islamska lutrija, muslimanska lutrija, kako je nazivaju, nema takva. To se samo priča za malo djecu i kažu ti, dobio si 10.000 evra. I kaže ti šta? I ti pitaš, ja dobio 10.000 evra, kako je to moguće? Ali ti od radosti to pitaš, ne možeš da vjeruješ, jer si pretarano radostan. Znači, to je slučaj sa Zekirijahom, ali i sram, da neko ne pomisli da je on, jel znam, da? Gospodar mu daje dijete i sad se dešava najljepša stvar. Koja je najljepša stvar? Najljepša stvar koja se desila jeste da je ovo dijete bilo prepuno mudrosti. Da je dijete koje je gospodar Subhanahu wa ta'ala dao Zekirijahu, alihi salatu wasalam, je da dijete koje je bilo prepuno oštromnosti i pronicljivosti. A Zekirija kada je čuo o tome, izašao je svoga, iz svoga mihraba da požuri ženi da je obavesti ženo, sigurno ćemo dobiti djete. Je tako? E nije tako. Nije tako hađio. Nemaš i glavom, nije tako. <laughs> Nego je uradio šta braćo? Tražio od gospodara znak. Ne zato što nije vjerovao, nego da ljudima dokaže da je gospodar uslišao dobu. E pa i mi takvi treba da budemo. Ne trebamo da štedimo kod sebe blagodat Allahove vjere, nego uvijek treba da žurimo, da ljudima prenosimo to raspoloženje. I ako žurimo da ljudima prenosimo to pozitivno imansko raspoloženje, neće šeitan imati vremena i prostora da među nama unosi razdor i nestogu pa da mi budemo pozabavljeni samim osobom. I požurio je i svoga mi hraba da svoj narod, znači mi je otišao kod žene da slušaj maco, imamo lijepo vijest srce, ljubavi, sve je u redu, bit će ovo, bit će ono. Ne vallahi braću. Nije to. Nego požurio je da svoju radost ponovo podijeli sa Allahom subhanahu wa ta'ala time što će stati pred ljude i išaretima. Jezik mu je više bio ukočen. U rivajetu stoji da mu je jezik bio ukočen. Nije mogao da govori. Nije moj izraz ukočen. Znači u rivajetima, u tefsirima, pardon, u tefsirima to je, jezik mu je bio ukočen Nije mogo ljudima da govori, nego i samo i šaretima. I odmah je požurio da ljudima govori o Allahovoj blagotati i šaretima. nejhim en sepihu bukrata u asila I on ljudima dostavi, Allaha slavite ujutro i uveče. Pitanje, ko od ovdje prisutnih može nama da pokaže gestikulacijom ili onom mimikom da obožavaš Allaha ujutro i uveče. Samo mi, do, samo mi recite kako ćeš objasniti da je dan, a kako ćeš objasniti da je noć. I to je mudrost. Izašao je i a.s. Zamislite situacije, presrećan zbog djeteta, ne. Zašto je presrećan Zakirija a.s. Šta mislite? Ne. i 10 minuta govorimo, da bi došli do zaključka da je Zekirija Ali Sena bio radost, kako? Pa to je. Pa dajte ovako da razmišljamo. Pa dajte da imamo ovu ambiciju. On je bio radostan što će se Allahova, što će se nastaviti poslanička misija gospodara Subhanahu wa ta'ala u njegovoj porodici. Mi nemamo te ambicije, ali imamo ambiciju međusobno koškanja. Zato tapkamo mjesto. A Kur'an nam o nešem sasvim drugom govori. I zamislite Zekirija Ali Hrama kako izašao da gestikulira da ljudima, da govori, da govori. I uspeo je u tome odmah. I to je ljepota čega? To je ljepota Allah, e, poslaničke misije gdje Allah subhanahu wa ta'ala daje svojim robovima, poslanicima i vjerovjesnicima da čak i kada ne mogu jezikom da govore, oni će brzo ljudima da objasne Allahovu blagodat. Ti sad sjediš sa nekim opterećen svojim problemima, opterećen znači, svojom nekom tamo obmanom, opterećen nekim tamo tenzičnim odnosima u džematu, gdje si ti, brate, dragi, sposoban da nekome objasniš neku Allahovu blagodat? Nisi sposoban. Zašto? Pa srce i duša nisu tako raspoložene. Nešto je sasvim drugačije. Jel da? Zato je ostalo u narodu šta? Šuti da te cijenim, progovori da te procijene. Je tako? I šta se dešava? Gospodar daje Zekirijahu Jahja. Ko je Jahja? Ja Jahja kudir kitabe bikuva. On je mlad. On je nezreo, de, nezreo dječak. Kada mu se ovo objavlja, neki kažu imao je između 7 i 9 godina. O Jahja, snažno se prihvati kitaba. Prva stvar koja se primješuje, koja je znači? Da se gospodar subhanahu wa ta'ala ne obraća njegovom babu. Znači, pusti malo to da duo. Znači, prva stvar koja se primješuje, koja je vraća? Gospodar se ne obraća njegovom babu, nego se direktno Jahjavu se nam obraća. Iako je on malo doban i nezreo za to društvo, jel da? Jel me shvatate? I to je Allahova milost za takvom nezrelom i malodobnom dječaku da toliki mane. i povjeri mu toliku odgovornost. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيَا I mi dado smo njemu mudrost, ostroumnost, promisliost, dok je još bio malodoban dječak. Sabi, sabi, u arabskom jeziku je onaj dječak do sedam godina. Neki kažu do devet ali meni više priliči da je do 7 godina. Jer od 7 do 14 godina ili do 12 on je gulam. Je tako? On je šta? Gulam. Ali do 7 godine on je sabi. Gospodar mu se obraća. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ سَبِيَا I mi smo njemu dali mudrost, a on je još bio malo dobni dječak. Je do 7 godina. Znate koja je to situacija? To je situacija kada se mi ovde prisutni 20 tak 30 tak velikih starijih glava sakupimo i počnemo da se raspravljamo. Ti si ovaj, ne ti si onaj. Ili ja sam ovaj, ne ti si tako mi Allaha. Jel da? I raspravljamo se od tako idiotski nekih 2, 3, 4 sahata, a ne shvatamo da iza svega toga stoji šeitanska namjera da uništi davu sunneta, jel da? jer ljudi su sebi dozvolili da vjeru tumače preko svojeg ličnog doživljaja, što je katastrofalna greška. Osnova je Kur'an i sunne, ne na jeziku, već u srcu i duši. I mi se tako svađamo, vrijeđamo, napadamo i baš u trenutku kad smo jedan, jedni na druge krenuli, ne do da Allah, ja da ovo kažem figurativno, samo primjera radi, ja da dođe recimo jedan mališan, eto onaj tamo što drema, ili onaj što već tamo odavno zaspao, i dođete, e ljudi, čujte i počujte, da vas ja nečem podučim. Pa da progovori jednim nasihatom koji će nas, jel da, ono, sve sa, sa, sa mjesta, ono, zdrmati. Pa da se poučimo njegovim primjerom. Pa da se poučimo onim što on šta govori. Ako je to u vrijeme Zekirijaha alihi salam bilo plus pozitivna stvar, jer se Jahja obraćao ljudima i koji nisu prihvatili Allahovu poslanicu, onda će to biti nama poniženje od Allaha Želešenu da nam dođu mala djeca da nas podučavaju. Znači, gospodar je doveo nove ljude da zamene ove griješnike dono je one bolje koji će ga voljeti od ovih koji nisu znali kako da ga vole. Gospodara, molim da nisam pretjerao u ovome što sam rekao, da, sam, da nisam nikoga od ovdje prisutnih uvredio. Dinu nasiha, kaže poslanik Ali Hram, vjera je nasihat, Allaha radi njegove kitabe, radi njegovog poslanika, a i nasihat je svim muslimanima. I molim gospodara da smo potrefili ovaj nasihat, inša Allahu teara, i da se svi zajedno njime ofajdimo i okoristimo i da nam gospodar otvori srca i duše jedni prema drugima, a da nam zatvori srce i duše, du, i, i, duše jel da, za njegovog neprijatelja šeitana da'natullahi alej. Subhanak Allahumma bihamdike, ešhadu an la ilaha illa anta, astagfiruke wa atubu ilaik, Allah vas nagradio hajrom na dunjaluku i ahiretu. Barakallahu fikum. 三月。